Išėjimo knyga, ketvirtas skyrius. Moze sakė, o jeigu jie netikės manimi ir neklausys mano balso, sakydami, tau nepasirodė viešpats. Tuomet viešpats paklausė jo, ką laikai rankoje. Jis atsakė, lasda, mesk žemėn, tarė dievas. Jis numetė ją, ir ji pavirto gyvate. Mozė ėmė bėgti nuo jos. Viešpats pasakė Mozei, ištiesk savo ranką ir nutverk ją už uodegos. Jis ištiesė savo ranką, nutvėrė ją ir ji pavirto lasda. Tai daryk, kad jie tikėtų, jog tau pasirodė viešpats, jų tėvų dievas. Avromo, Izaoko ir Jokūbo dievas. Viešpats kalbėjo toliau ir liepė jam įkišti ranką į savo užantį. Jis įkišo ir kai ištraukė ją, ranka buvo balta nuo raupsų, kaip sniegas. Vėl įkišk savo ranką į užantį, tarė dievas. Jis padarė, kaip buvo liepta Kai jis ištraukė ją, ji buvo sveika. Jeigu jie netikės tavimi ir nekreips dėmesio į pirmojo ženklo įspėjimą, tai jie patikės kito ženklo įspėjimu. O jeigu jie netikės šiais dviem ženklais ir neklausys tavo balso, tai pasemk upės vandens ir išliek ant žemės. Tada vanduo, kurį pasemsi iš upės, ir išlies ant žemės, pavirs krauju. Moze tarė viešpačiui, viešpatie, aš nesu iškalbingas, nebuvau toks anksčiau, nei dabar, kai tu prabilai savo tarną. Man sunku kalbėti ir mano liežuvis pinasi. Viešpats jam atsakė, kas sutvėrė žmogaus burną, kas padaro jį nebylų, kurčią, matantį ar aklą. Argi ne aš, viešpats? Taigi dabar, eik, o aš būsiu su tavo lūpomis ir tave pamokysiu, ką kalbėti. Jis atsakė, prašau, viešpatė, siūsk ką nors kitą. Tada viešpats supykęs tarė, žinau, kad tavo brolis Aronas Levitas yra iškalbus ir jis pasitiks tave. Tave pamatęs, jis džiaugsis savo širdyje. Tu kalbėsi jam ir įdėsi žodžius į jo lūpas. Aš būsiu su tavo ir jo lūpomis ir jūs pamokysiu, ką turite daryti. Jis kalbės už tave tautai. Jis bus tavo lūpomis, o tu Būsi jam vietoj Dievo. Pasiimk šitą lasdą, su kuria darysi ženklus. Moze sugrįžo pas savo uošvį Jetrą ir tarė jam, prašau, leisk man sugrįžti į Egiptą, pas savo brolius ir pasižiūrėti, ar jie tebėra gyvi. Jetras atsakė, eik ramybėje. Viešpats tarė Mozei Midėne. Sugrįžk į Egiptą, nes visi, kurie ieškojo tavo gyvybės, yra mirę. Moze pasėmė žmoną ir sūnus, užsodino juos ant asilo ir grįžo į Egiptą. Ir Dievo lasdą jis pasiėmė į savo ranką. Viešpats pasakė Mozei, Kai sugrįši į Egiptą, žiūrėk, kad padarytum faraono akivaizdoje visus stebuklus, kuriuos įdėjau į tavo ranką. Bet aš užkietinsiu jo širdį ir jis neišleis tautos. Sakyk faraonui, taip kalba viešpats. Izraelis yra mano pirmagimis sunus. Aš tau sakau, išleisk mano sūnų kad jis man tarnautų. Jei neišleisi jo, nužudysiu tavo pirmagimį sūnų. Pakeliui, nakvinės namuose, sutiko jį viešpats ir norėjo nužudyti. Tada Cipora paėmusi aštrų akmenį, apipjaustė sūnų, numetė odelę prie mozės kojų ir tarė, tu esi mano kraujo sužadėtinis ir viešpats leido jam eiti. Tada ji pasakė, kraujo sužadėtinis dėl apipjaustimo. Viešpats tarė Aronui, eik į dykumą pasitikti Mozės. Jis ėjo ir, sutikęs jį prie Dievo kalno, pabučiavo. Mozė papasakojo Aronui visus viešpaties, kuris įsiuntė žodžius ir apie visus ženklus, kuriuos jis jam įsakė daryti. Moze ir Aronas, Nueja, surinko visus Izraelitų vyresniuosius. Aronas kalbėjo visus žodžius, kuriuos viešpats buvo kalbėjęs Mozei ir padarė ženklus tautos akise. Tauta patikėjo, išgirdę, kad viešpats aplankė Izraelitus ir pamatė jų priespaudą, jie žemai nusilenkė ir pagarbino jį.